Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israëlieten hulle moet wegdraai en gaan kamp opslaan bij Pihagrot. Hulle kamp moet langs die sedert staan recht teenoor Baal Sefon, tussen Migdol en die sedert. Die vare zal dan denken dat die Israëlieten verdwaal het en die woestijn hulle gevang het. Het sal die vare weer hardkoppig maak. Hij gaan hulle achterna sit. Die vare en sy leer gaan echter teen my verloor. Die Egyptenaar zal moet erkennen dat ik die Heere is. Die Israëlieten het toe daar kamp opgeslaan. Toe die koning van Egypte bericht kry dat die volk weggekomen het, het hy en sy ambtenare sy houding tegen die volk verander. Wat het ons aangevang om die Israëlieten wat voor ons gewerkt het van ons af te laat weggaan, het hulle hulle self afgevra. Die vader het toe sy oorlogwaal laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het ook al Egypte sy oorlogwaal in saam geneem. Op elkeen was daar een bemanning van drie. Onder alle was sy 600 beste oorlogwaans. Die Heere het die faroe, Egyptese koning, vastberade gemaakt. Hy het die Israëlieten wat zo so makkelijk weggekomen het, achterna gesit. Egypte het hulle achterna gejaag met al hulle paarden, faroese oorlogwaans, sy reiters en sy leer. Hulle het die Israëlieten in hol waar hulle kamp opgeslaan het langs die sedert nabij Pihagerot oorkant Baal Sefon. Die faroe het hulle begin in hol, Toen die Israëlieten zien dat die Egyptenaars achter hulle aan is, het hulle baie bang geword. Hulle het by die Heere begin kleid om hulle te help. Hulle het ook by Mooses gaan kla. Was daar niet genoeg plek in Egypte om ons daar te begraven nie dat jy ons hier naartoe moest brengen om hier in die woestijn te sterven? Wat het jij met ons aangevang om ons uit Egypte te laat trek? Het ons niet vir jou gesê om ons met rust te laat toe ons nog in Egypte slaven was niet. Dit was beter om slaven voor de Egyptenaars te wees als om lijken in die woestijn te wees. Moeses het die volk geantwoord, moet nie bang wees nie, staan net daar waar jylle is en kyk hoe die Heere jylle vandag red. Hier die Egyptenaars wat jylle vandag hier voor jylle sien, zal nooit ooit weer gezien worden. nie. Wacht en kyk, die Heere sal in jylle plek veg. Die Heere het toe vir Mooses gesê, vir wat staan jy so benauwd en roep na my? sê die mensen moet begin beweeg, vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water. Daar sal een pad dier die water kom waar langs die Israelite op droge grond kan trek. Ek sal die Egyptenaars vastberaden maak om achter die Israelite aan te gaan. Ek sal beroemd worden dier wat ik met die faroe, sy hele leer, sy waans en sy reiters gaan maak. Wanneer ik klaar is met die faroe, sy oorlogwaans en sy reiters, zal Egypte weet dat ik die Heere is. Godse boodskapper wat die optocht van Israël geleid het, het toe achter hulle gaan staan. Die wolkolom wat voor hulle uitbeweeg het, het ook achter hulle ingeskuif zodat dit gehang het tussen die plek waar die Israëlieten kamp opgeslaan het en waar die Egyptische kamp was. Dit was donker aan Egyptische kant, maar gedurende die nacht was dit licht aan Israëlse kant. Die twee groepen kon nie dier die nacht nader aan mekaar kom nie. Mooses het toe sy hand oor die sedert uitgesteek. Die Heere het die water teruggedryf met de sterk ooste wind wat dier die nacht gewaai het. Die water het opgekloof en die seebodem het droog geword. Die Israëlieten het op droge grond dier die sedert getrek met die water soos mieren aan weerskante van hulle. Die Egyptenaars is toe achter hulle aan met al die vaarloose paarden en sy oorlogwaans en hulle bemanning, reguit die sedert in. Vroegochend het die Heere van boe uit die wolk van vier en uit die stapelwolk op die leer van die Egyptenaars afgekyk. Hij het verwarring onder hulle laat ontstaan, hij het die wielen van hulle oorlogwaans laat vastval zodat hulle nie kon beweeg nie. Laat ons pad gee van Israël, het die Egyptenaars geskreeuwd. Die Heere veg in Israëlse plek in ons. Die Heere het toe vir Mooses gesê, steek weer je hand uit oor die sedert. Die water sal terugstroom oor die Egyptenaars, oor hulle oorlogwaans en hulle bemanning. Terwijl die zon bezig was om op te komen, het Mooses sy hand oor die sedert uitgestrek. Die water het teruggestroom na sy ou plek toe. Die Egyptenaars het voor die water probeer vlug, maar die Heere het hulle in die golven laat verdrinken. Die water het oor die oorlogwaans gestroom en ook boor die heer van die faro. Die een van die Egyptenaars wat die Israëlieten achterna gesit het, het daar die dag weggekom nie. Israël het echter op droge grond dier die middel van die sedert getrek, terwijl die water sy smere al kante van hulle gestaan het. So het die Heere Israël door die dag van Egypte bevry. Die Israëlieten het gesien hoe die lijken van die Egyptenaars op die strand uitgespoeld het. Toe die Israëlieten sien met hoeveel macht die Heere teen Egypte veg, het hulle respect gekry vir die Heere. Hulle het in hom gegloe en was oortuig dat hy Mooses gebruik om vir hom te werk.